для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. вы такая панурая Саша? Вас усхваляваў гэты дом? Далі Бог жа, забабоны, выкіньце з галавы. Больш таго, я хачу, каб вы зразумелі. Мы вядём бязлітасную барацьбу са страшным ворагам. У такіх умовах нельга даваць волю сваім пачуццям. Трэба ўмець імі валодаць. Трэба, кажучы груба, заць сціснуць іх вось так. Ён паказаў кулак. Інакш мы пачнём забываць пра галоўнае. Саша маўчала. Яна думала, як аднак змяніўся гэты чалавек. Некалі малады, вясёлы настаўнік, вялікі аматар валейбола і лыжных прагулак. Цяпер толькі адно яго ратуе поспех у барацьбе, бо толькі змаганнем ён жыве гарыць. Ён прылёг на бок, паклаўшы галаву на клунак з соллю, і нешта ціха насвістваў. Ён адпачываў пасля двух нялюгкіх дзён. Але ў той час бяда магла нападкаць там, дзе яе зусім не чакаеш. Саша першы ўбачыла, як з лесу выйшлі двое ў цывільным адзенні і спыніліся на дарозе. Не магло быць сумнення, што яны чакалі іх. зразумела, чаму так збялеў Лялькевіч, убачыўшы гэтых людзей. Праехаў горад, дзе, можа, дзесяць патрулёвы пастоў праверыла, і ён паводзіў сябе зусім спакойна. А тут як бы спалохаўся. Слухайце, Саша, калі што якое я буду біцца з імі, кулакамі, а вы... Вы... Вы ганіце коня, ганіце, што ёсць сілы. Я не дам ім стрэліць, калі іх толькі двое. Саша не разумела, чаму, навошта. Пад намі у дошцы друкарскі шрыфт і ў хамуце сёе тое. Ганіце, што ёсць сілы ён перадаў ёй лейцы і пугу. У тых двух зброя не было відаць. Але адзін з іх малодшы даволі энергічна спыніў каня. «Зноў праверка?» – сказаў Лялькевіч. «Конь нам твой патрэбен, лагодна сказаў другі, чалавек з маладымі вачамі ля густой чорнай барадой. Лялькевіч спрытна скочыў сані і закульгаў: « Браток, родненькі, пашкадуй, а ад каго забіраеш? Паглядзі, якая ў мяне нага, Дзеці галадаюць, Конік гэты на сем дваровы збруя чужая. Што мне людзі скажуць, скажуць, каня прадаў. <laughs> не скажуть. Не дам, не дам, мертвый лягу, не дам. Жонка, проси, голоси, Саша, я к детям крупы понесем. Про соль он побоялся сказать. Али Саше было тяжко голосить. Бородатый стукнул себе кулаком у груди. «Зразумей, человек, вояк!» И он провел долоней по шее. «Нам конь потребен, не для забавки забираем». У гэты час малады пачаў энергічна распрагаць. Убачыўшы, што яны маюць намер забраць аднаго каня без саней, Лялькевіч супакоіўся, але прытворна залямантаваў. Пасля Саша напамінала яму гэтае галашэнне, яны разам смяяліся. Ой, людцы, людцы, ратуйте! Рабуюць, ратуйце, ой-ой-ой, Саша, родная, гінем, на чым бочкі вазіць будзем, дзеці з голаду памруць, не дам, не дам, мёртвы лягу, схапіўся ён за аброць. Мёртвы не ляжаш, а па спіне атрымаеш, спакойна адказаў той, што распрагаў: Адыдзі. Хамут! Хамут, хоць аддайце чужы, закрычаў Лялькевіч. Аддай ты яму хамут гэтай бабе. Жанчына маўчыць, а ён скуголіць як сабака, брыдка слухаць. Можа сам сабе нагу скалечу, каб на фронт не ісці. Малодшы зняў і шыбануў яму пад ногі хамут. На, не хамут, а чорт ведае што, пуд важыць. Каня мог скалечыць господар. Без лішніх слоў яны хутка пайшлі па няўезджанай лясной дарозе у бок ракі і зніклі за дрэвамі. Камісар доўга глядзеў яму след, ціха засмяяўшыся з захапленнем сказаў: « Нашы чэрці, Сказаць нельга, вось жа недарэчная гісторыя, навошта ім так пільна конь спатрэбіўся. Можа, таварыш дзе ранены ляжыць. Але, магчыма, магло здарыцца, што свайго коня загналі. У партызанскай справе ўсё бывае. Ось якія парадоксы здараюцца. Свае ў свайго забралі і маўчы, ах, чэрці. Мёртвы, кажа, не ляжыш, а паспі не атрымаеш. Гуманісты. Што ж, Александра Фёдоровна, прыйдзецца нам і за каня паслужыць. Дацягнем да пасёлка, а там, можа, добрая душа злітуецца, дасць каня. Музыка Саша узялася за одну аглоблю, ён за другую. Сані зрушыліся лёгка, але ўжо метраў пра сто Саша зразумела, што гэта пакутліва цяжка, асабліва для камісара з яго самаробным пратэзам. Дарога была няроўная, слейская, з ухабамі, Сані кідала з боку на бок. Яна ўбачыла, як на лбе ў Лялькевіча выступілі буйныя кроплі поту і ведала, што гэта не ад натугі, а ад болю вам цяжка владимир иванович спытала яна не нічога нічога давайте пачакаем можа ехаць хто будзе не не не не будзем чакаць к чорту а то і сані могуць забраць а ў санях наш скарб Мімо прайшла машына з немцамі. Салдаты паказалі пальцамі на іх і весела зарагаталі. Лялькевіч спыніўся, цяжка дыхаючы гэта страшна з каго яны смяюцца з інваліда лялькевіч знясілена сеў на сані У гэты момант Саша адчула нейкую асаблівую душэўную блізкасць да гэтага чалавека. Знікла ўсё асабістае. Злосць, раздражненне, здаліся дробнымі, нікчэмнымі ўсе ўласныя сумненні і ўчарашнія жарты з'явіліся нейкія зусім новыя пачуцці, бо ў аснове іх было тое вялікае, галоўнае, што радніла, збліжала іх у барацьбе. Музыка змарыўся. Ласкавую першыню на ты сказала яна, і сама хустка вытерла пот з яго лба. Ён апусціў вочы, бо ў іх бліснулі слёзы. Потым ім зноў пашанцавала. Іх дагнаў начальнік атрада паліцыі гусіў. Ён ехаў у распісным паводле рускага ўзору васку на пары добрых э, стаеннікаў у суправаджэнні двух паліцаяў. Што здарылася, салдат? Ды вось, Вышли некие из лесу и коня забрали. — О, партизаны! — сполохан озернулся начальник. — А чёрт их ведая, кто яны такие! — партизаны, вядома! Бачыш, якія яны бандыты! Ты павінен усім расказаць пра гэты факт! О, ды ўжо ж, я ім ніколі не дарую! Правільна! Ну, чапляйся, хутчэй давязу! — Калі стаеннікі ўскачы рвануліся з месца, Лялькевіч тузануў Сашу за руку і прашаптаў. «Вось, бачыце, не бывае ліха без добра. Добра. Шумела бурная вясна. Рэчка разлілася так шырока, як не разлівалася ўжо многа год. Вада падышла пад самыя хаты, а школа апынулася на выспе. У другі канец вёскі ў лес ездзілі на лодках. Данік прывёз першы гладышык бярозавага соку. Саша, даўшы пакаштаваць соку ленцы, панесла рэшту лялькевічу, які бандарнічаў пад паветкай. У двары яе сляпіла сонца, мора сонца і зачараваў гоман шпакоў. Владзімир Іванович і Данік нарабілі шпакоўню, і цяпер здавалася, што шпакі з усяго наваколля пасяліліся на іх сядзібе. Павясноваму вясёлыя, клапатлівыя, закаханыя адно ў аднаго пары птушак завіхаліся кожныя каля сваёй хаткі, ладзячы гнёзды і пільнуючы, адзін адлятае, другі застаецца, каб які-небудзь агрэсар не захапіў шпакоўні. Саша доўга назірала за імі. Шчаслівыя шпакі. Ім невядома, што ў свеце лютуе вайна, што кожную хвіліну гінуць тысячы людзей і разбураецца шчасце – А навакол усё жывае ў прыродзе, цягнецца да святла, радуецца цеплыні. Сашы здаецца, што яна чуе, як малады клён, што расце пад акном, п'е сок зямлі. Струмені цокі ў яблынях і ў кусце бэзу, вось такі жывы, празрысты, пахучы, што іскрыцца ў гладышыку. І ў яе самой пачынае хутчэй струменіць кроў, мацней біцца сэрца. Што што яна хацела зрабіць нешта добрае ага напаіць гэтага працавітага чалавека які здаецца ніколі не адпачывае яна пайшла пад паветку бярозавік хочаце лялькевіч кінуў гэблю на стружкі і ўзяў гладышык дзякую саша Ён выцер рукавом пот і, закінуўшы галаву, пачаў піць, павольна, смакуючы кожны глыток. З ласкавай амаль мацярынскай усмешкай Саша сачыла, як ён п'е. Струменчыкі пацяклі па барадзе, закаплены гімнастёрку, якую яна многа разоў мыла, і кожны раз намервалася адрэзаць гузікі з зорачкамі, каб не прыдраўся які-небудзь фашыст, але так і не адрэзала, пашкадавала. Кропля цуку трапіла на адзін з такіх гузікаў, і зорка загарэлася, заіскрылася, прыкаваўшы яе позірк. Ён адняў гладышык ад рота, смачна па-дзіцяча прычмокнуў. «Змарыўся?» – ласкава спытала Саша, гэтак жа, як паўмесяца назад, калі яны цягнулі сані. Ён паглядзеў на яе неяк дзіўна, сцярожна паставіў гладышык на вярстак і раптам – абняў яе, пачаў цалаваць. Саша, Саша, слаўная, я люблю, люблю, люблю. Інстынктыўна ў некім парыве яна на момант сашчапіла свае рукі ў яго на шыі, але тут жа схамянулася і моцна адштурхнула яго. Ён ледзь утрымаўся на нагах. У яе гневна раздзьмуліся ноздры і на шчоках з'явіліся пунцовыя плямы. «Уладдзімір Іванавіч!» – сказала яна так гучна, што ён спалохана зірнуўся, не пачулі б суседзі, і замахаў рукой. Але яна забылася на асцярожнасць. «У мяне дачка і муж! Я кахаю свайго мужа! Я чакаю яго! І вы выкіньце з галавы! Ні на што не спадзявайцеся, чуеце, Уладдзімір Іванавіч!» «Чую, чую, Александра Фёдоровна!» даруйте вінавато опусціў ён галаву а навакол на ўсе галасы шумела вясна радавалася ўсё жывое толькі людзі не маглі радавацца людзі ваявалі а Вайна. Трэція суткі, як яна пачалася. Ударыла як гром з яснага неба, аглушыла, і я ніяк не магу апомніцца. Не толькі цяпер пасля бою, пасля першых выбухаў бомбаў і нашых няўмелых стрэлаў гудзіць у вушах. Не, гэты звон і гул у галаве з'явіліся адразу ж, як толькі я першым на батарэі пачуў аб вайне і страх. Мне сорамна прызнацца ў гэтым. Страх таксама запаланіў душу з першых хвілін. Увесь час думаю пра смерць. Няўжо гэта канец у 21 год. Няўжо я ніколі не вярнуся дадому, не ўбачу маці, Сашу і маю маленькую дачушку, што нарадзілася два тыдні назад. Здаецца, страшная не сама смерць, не ўсведамленне, што я, маленькі чалавечак, кропля ў людскім акіяне перастану існаваць. Найбольшы страх ад думкі, што ніколі, ніколі ўжо вось ад чаго ледзянее кроў я не ўбачу Сашу. Саша, Саша, каханне маё, каб ты пачула крык майго сэрца. Я не хачу паміраць, я хачу жыць, жыць. Я хачу прыйсці да цябе, упасці да тваіх ног і цалаваць іх, цалаваць сляды на той дарозе, па якой ты хадзіла. Не магу спаць. Сон не прыходзіць трэцюю ноч. Як толькі заплюшчу вочы, адразу ж паўстаюць яна мая Саша з дачушкай на руках, а не на хата, такая любая цяпер майму сэрцу дарога наша дарога ўздоўж дняпра по якой прыйшоў я і па якой саша правяла мяне сюды у гэты далёкі суровы паўночны край не ведаючы што праводзіць на вайну як ніколі раней прыгадваецца кожнае яе слова кожны жэст пацалунак усё усё і страх смерці расце на душыць, скоўвае. Дзіўная рэч. Ці даўно быў той час, калі я любіў чытаць пра вайну, і, як напэўна, многія мае равеснікі у потай мару аб ваенным подвігу. Мне здавалася, што адразу ж я здолею зрабіць нешта такое, што праславіць маё імя і выратуе чалавецтва. Цяпер я сумна усміхаюся, успамінаючы гэтыя думкі наіўны хлопчык. Ты можаш памерці, не зрабіўшы ніякага подзвігу, нават самага маленькага. Ужо сёння я мог памерці, зусім інакшай паўстала ў маім уяўленні вайна. Нічога прыгожага, адно жудаснае. Я думаю, якое гэта шчасце, мір, цішыня на зямлі. О, каб дажыць да такога дня. Усяго некалькі дзён назад мы, курсанты, амаль усе крыху фразёры, многа гаварылі аб немцах, аб іх ваеннай тэхніцы і перамогах, якія ім так лёгка даваліся ў Европе. Мы нават крыху захапляліся іх аперацыямі. Я асабіста, ды напэўна, мае сябры таксама не адчувалі асаблівай нянавісці. Больш было слоў, гучных фраз, чым пачуццяў. А цяпер... Тепер... Як я ненавіджу іх цяпер, ажно кіпіць у грудях, калі я думаю пра іх, пра іх тэхніку, пра іх перамогі. Ад гэтых перамог паміралі вось такія ж, як я, як Сеня, як Віктор, хлопцы, чэхі, французы, югаславы. Цяпер яны прыйшлі, каб забіць нас. Я ўспамінаю сённяшні бой, і мне робіцца яшчэ больш страшна горка і крыўдна яны прыляцелі ад вячоркам разлікі займаліся каля гармат вялі умоўную стральбу па сваіх самалётах цяпер мы трэніруемся дзень і ноч толькі і чуваць па самалёту над другім між іншым мне адразу не спадабалася што мы страляем у свае самалёты іншая рэч калі гэта было да вайны вучыліся лётчыкі вучыліся мы А цяпер яны лётаюць на заданні ў бой, па іх вядуць агонь немцы, часта яны вяртаюцца, мы бачым гэта з прабітымі крыламі, фюзеляжамі, магчыма раненыя. І раптам каля роднага аэрадрома іх сустракаюць нацэленымі зеніткамі. Я на іх месцы запратэставаў бы супраць такой сустрэчы. Учора я сказаў пра гэта лейтенанту Купанаву, камандзіру батарэі, і ён паглядзеў на мяне, падумаў, што і лагодна сказаў: « Вы многа разважаеце Шапетовіч, Аднак. Яны прыляцелі тады, калі недзе там у нас у Беларусі заходзіла сонца. А тут яно павісла над лясістай градой невысокіх гор, каб больш не зніжацца да самай раніцы. Спачатку вельмі нечакана быццам вынырнулі з гары і з'явіліся над туломай два мессершміты. Даўгія, чорныя, як вужы, яны прайшлі нізка над гідрастанцыяй, схаваліся за ўсходнімі сопкамі і зноў вынырнулі над аэрадромам. Трывога! страшным голосам закрычаў разведчык крык гэта ўсіх скалануў у мяне задрыжалі руки заляскалі зубы я да болю сціскаў ручку паваротнага механізма не зводзячы вачэй са стрэлкі азімута але стрэлка была мёртвая пуазо не мог злавіць самалёты якія шныралі паміж сопак там на На КП каля прыбора нешта крычалі, нешта камандавалі, але каманды гэтыя не мелі дачынення да нас гарматных разлікаў. Разгублена стаяў наш камандзір, сержант Тарных. Стукаў снарадам аб затвор, зараджаючы, у яго таксама дрыжалі рукі. Раптам бухнуў гарматны стрэл. Ударыла чацвёртая пушка – Сам адсталы ў мірным вучэнні разлік, з якога мы заўсёды кпілі, першы адкрыў агонь, напомніўшы астатнім, што можна страляць і без прыбора. «Па самалёту прамой!» – закрычаў сержант. Я хутка аб'ехаў вакол тумбы. Але самалётаў чорт меў. Месер Шміты зніклі, як прывіды. Я выцер рукавом сухі лоб з палёгкай чушы, як саграваецца спіна, па якой бегалі вельмі непрыемныя халодныя мурашкі. Дякуй Богу, міма. Ды ў той же міг загучаў на дзіва спакойны голас Сені Пясоцкага. Цель злоўлена азімут. Я не пачуў ні азімута, ні вышыні, якую ён перадаваў бы ў гэты момант, засакаталі стрэлкі сінхроннай перадачы. Але няроўны, цяжкі ажно тузалася паветра гул я пачуў. Гэта ішлі яны. Ішлі на нас, несучы смерць колькі іх зноў тыя шагідныя ручакі холаду пацяклі па спіне і яшчэ мацней затрэсліся калені невядомая сіла падкідала ўсё цела і сядзенне пада мной непрыемна брынчала першы стрэл балюча ударыў у вушы у Гэта таму, што не раскрыў рота, падумаў я. Трэба раскрыць рот, раскрыць рот. І чакаючы наступнага стрэлу, я шырока разявіў рот, але стрэлкі... Я не зусім дакладна сумяшчаю іх. Ад гэтага залежыць пападанне будуць праклятыя фашысты збіты ці непакараныя паляцяць назад. Аднак што там робяць прыборшчыкі? Чаму так ліхаманкава скача стрэлка, хіба так можна страляць? Баязліўцы, арыстакраты, пацукі, мандраже вас узяло, лаяў я сваіх сяброў, разлік прыбора гэтак жа ліхаманкава, кідаючы гармату то ў адзін, то ў другі бок. Агул пагрозлівы, незнаёмы, ад якога дрыжыць усё навокал, вось ён над маёй галавой. Зараз паляцяць бомбы, я утуляю галаву ў плечы, рыхтуюся прыняць на сябе першую бомбу. Але чаму маўчыць наша птушка? Няўжо я больш не чую стрэлаў. Не, не, я не глух. Я чую нават чалавечыя галасы, нехта схапіў мяне за плечы. Не круціся ты, мач тваю, круціцца як снарад заклініла. У мірны час сержант ні разу не вылаяўся на каго-небудзь з курсантаў, паказваў прыклад культурнасці, а тут крыў самымі адборнымі матюкамі. Я не адразу зразумеў, што здарылася, што значыць заклініла, бо пры вучэбных трэніроўках ніколі не было такой затрымкі. Ключ, дзе ключ, ты адказваеш за інструмент. Які ключ, ключоў многа, Ды гэты! Я саскочыў сядзення і ўбачыў, што здарылася, які ключ патрэбны. Тырчала пятка патрона, заціснутага клінам затвора, зараджаючы Фома Паўлюк, былы старшынскі трактарыст, хлопец на шэсць пудоў вагою, які заўсёды ў сталоўцы прасіў пераіграць, але лічыўся лепшым зараджаючым у дывізіёне, стаяў разгублены, белы як палатно, бездапаможна пусціўшы свае пудовыя кулакі. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.